Tawa Tawakah kapitulo. Tukoy tiempo kusikunanchikmanta. Kuyaskay wauhi panillaykuna. Señor ninchikman hapipakuspay kichikiata kiaichik. Hamkuna hawaikuytam llumpayllataña munachkani. Hamkuna huk hatun premio hinam kankichik ñuqapaq. Ruegakunim ibodia tawan sintikita, señor ninchikman iñiqkuna hina huk sunqulla kanankupaq. llankaqmasillay. vale valikuyki chay na yanapaykunaykipaq. Paykunapas Cristo manta allin noticiata willakupti. Yanapaykuarqataqmi Clementuywan wakin llaqtamasiykunapas. Paykunapas sutinqa qillqasqañam kachkan y causa librupi. Señor Nenchikuan juglia kaspaya tukuy tiempo kusikuychik. Huktawanraqmi nikichik kusikuychikia nispa. Lliw runakunawanyareq sichikuychik kuyakuq sunqu kasqaykichikta. Ninchikpa kutimunanqa ichpallañam kachkan. Amaya imamantapas afanakuychikchu. Aswanqa Liuta Dios Diosman willaychik hinaspaya payman graciasta Dios Dios ninchikmi hawkayachisunkichik runakunapa mana entiende atinan hawkayaywan. Chaynapim imamantapas mana preocupaconkichikchu, nitaq llakiconkichikchu Jesucristuwan hukllakasqaykichikrayku. Allin kajkunapi Manara Kunanñataqmi Tukuy panillaykuna, tukuykunaypaq nimuykichik. Manarag imatapas yuya yuyay mapas imapas kahpi. imapas y kahpi. imapas allin kahpi. Imapas mana huchalechikuq kaqpi. Imapas alin rimana kaqpi. Imapas allin chis kaqpi. Ruraychikqa chis khaimang hinaspa uyariwaspaykichik man hinaya. Hinaptinqa me Diosmi kunawan kanja. Filipuspi ofrendang manta. Yumpaita kusikuspaimi señorta yupaychachkani, yanapawaspaykichisq huktawan yuyariwasqaykichikmanta. Kaynata nispayqa piensachkanin manam qunqarwasqaykichiktañachu, aswanqa yanapaykunaykichikpaq mana ima ruray atisqaykichiktam. Manataqmi rimachkaniqa, muchusqaymantachu. Ñuqaqa imapas kapuaqllaywanmi contintakuni. Yachanim wakchakaita chainata llapa imayuq Contintakunitaqmi caspaipas, otah utaq caspaipas, Kaspaipas, chainatah imayuq caspaipas, otaj mana caspaipas. kaspaypas. y imataqa rurani Cristo kallpanchawaptiyanmi. Chaywanpas allintapunim rurarqankichik, tasachakuyniikunapi yanapaykuaspaykichikqa. Yachasqaykichikpi hinapas Macedonia laumanta y Cristumanta, allin noticiata Chaira willakuptiyqa Filipuspi yachach, Iñiqmasinkunallam ofrendaykichikwan yanapaykuwarqankichik. Chaynataqa rurarqankichik willasqaymanta agradecikuwaspaykichikmi. Tesalónica llaqtapi y ofrenda necesitas kutitam imapas jaipa. Chaynata ispaiga, manam ilatacho munachkani, aswanja munachkani, jaikichikmanta alin kosichata hina, Dios premia tam. Ñuqaqa puchupuanan kamarajmi allinsuta chaskiruni. Epafroditoan mi kapoachkan, kapuachkan. Apachimuas karqa dios Dios asnaq ofrenda hinam, pai paypa gradumpaq kañasqa animal hinam. tu mitukui ima falta joson kichik, sinchi kapuqninman hina pa Jesucristo ñuqanchikpaq y rurasqanraykullam. Dios taytanchiktaya yupaychasun wiña ipa. Kartapa tukuyninmanta. en sutinpia saludaykapuaychik Diosninchikpi saludai iñiqkunata. Saludaykamusunkichiktaqmi ñuqawan kaq wawqi paninchikunapas. en llaqtapi Saludai kichikni aswan reyes rey Cesarpa y sirvejkunam kichik. Señor ninche Jesucristo ya, bidai vidaykichikpi.